իրեն նայեց հայելու մեջ։ Հիացավ իրենով։ Գեղեցիկ է, հրապուրիչ, առինքնող։ Տեսնես որտեղ է բախտի իմ բաժինը։ Հայելու առաջ սեթևեթելով ու թեթև վերնաշապիկը վրան գցելով, այս էլ քան երրորդ անգամ մտածեց նա, վերևից ներքև իրեն տնտղելով ու գող մնալով։ Ասում են, Բախտը բացվում է միայն կանխորոշված ժամին, եւ դուռը թակում է առանց զգուշացնելու։ Տեսնես երբ կբացվի, ինչպես, ինչ հանելուկ է։ Նա մի պահ մտորումների գիրկն ընկավ։ Ապա ստապվեց մեկեն։ Դե լավ, դրա ժամանակը չէ, Վարդուհին սպասում է վաղուց։ Իրար ամերժ մտքերն իրենից վանելով մոտակա դարակից շոկոլադի մի վանիլաբույր սալիկ վերցրեց ու շտապեց դուրս դեպի Վարդուհին։ Ջերմորեն սիրում է Վարդուհուն։ Ջավախցի այդ խելացի ուսանողուհուն, ում հետ մտերիմ է արդեն 3 տարի։ Շատ դժվար է տանում բաժանումը ամառային արցակուրտներին։ Վարդ, չեմ դիմանա, կկարոտեմ, ընկերուհուն քնքշորեն բարվելով ամեն արցակուրթի նեղվում է ծովինարը։ Կգաս հետս ծով, ամեն անգամ համոզում է Վարդուհին։ Ծովինարը չի գնա, որովհետև երկար ճանապարից միշտ էլ վատ է զգում։ Եվ նույնիսկ նրանց տաստորյա բաժանումը հավիտենություն է թվում։ Իսկ Վարդուհին գնում է, որովհետև չի կարող չգնալ։ Ծով ջան, Քեզ մեր տուն հարս եմ տանելու։ Ընկերուհուն ջերմորեն համբուրելով մերթընդմերթ կրկնում էր Վարդուհին, բայց ընկերուհին միշտ կատակի տալով ծոր էր տալիս։ Ծովիկին ով է տվել այդ բախտը։ Երկուսն էլ համերաշխորեն ծիծաղում էին, քանի որ գիտեին, չքնախ ծովինարին երկնքի ղշերն էլ կտանեին, եթե հնար լիներ ծովինարը դեպ հարևանի ունսուրաց։ Բայց ուր է թե Thank you. Հարևան տան լուսամուտից կչկչուն ծիծաղով թափվող մեկ դույլ ջուրը ծովինարին ոտից գլող ջերածոր արեց։ Ծովինարը հանկարծակի եկավ, սարսռաց մի պահ, անսպասելի ջրաշփումից սիրտը դողաց։ Ապա հիշեց, Վարդավառի տոնն է, ու շուրջ բոլորը տիրող աղմուկը բնական թված։ Խինդ ու ծիծաղեր փողոցում, աղաղակ, հրմշտոց, իրարանցում, գոռում գոչյուն, դույլերի, կացաների շրխկոց, ջրի շփշփոց։ Մինչ կհասցներ մազերից ծլլացող ջուրը քամել, Հարևան շենքի անկյունից հանկարծակի դուրս պրծած պատանին մեկ դույլ ջուր եւս շրմփացրեց ծովինարի բոյովը մեկ։ Եվ ծովինարը դարձավ ջրածուփ աստվածուհի։ Վայ, ճճացնա, հիշելով ջերմակ կիսաշրջազգեստի գրպանը հենց նոր դրած տորթի կրեմի գունավորիչները, որոնք տանում էր Վարդուհու համար։ Տիածան եմ դարձել։ Կապույտ կարմիր ու կիտրոնագույն նրբափոշին երրագույն ծովակներ էր նկարել նրա գոտկատեղնի վար, ու ծովինարը դարձել էր գույնզգույն ծով։ Ջերածոր ու շվարած նա այս ու այն կողմ էր վազվզում, ջերամարտից պաշտպանվելու համար։ Իհարկե, չես պաշտպանվի ամառվա տոթին, վարդավառի օրը։ Ետևից մեկը եւս մի կածա ջուր շրմփացրեց վրան ու փախավ ջերացեց ու խոճապահար։ Ռետինե հողաթափերով գետնին չմչմփացնելով ու ջրե հետագից իր յետևից թողնելով նա Վարդուհիենց բակ նետվեց։ Ուր ծերուկ թթենու հովանու ներքո Վարդուհին սուրճի սեղաներ բացել։ Բայց իզարմանս ծովինարի Վարդուհու փոխարեն հրապուրիչ մի երիտասարդ էր նստած սեղանի մոտ, ով զարմանքից վեր բարձրացած հոնկերով դիմավորեց նրան։ Տղամ խաժաճ էր, թխահեր, առնական։ Ես դուք կմկմած ծովինարը փորձելով սեղանի մի ծայրին դրված ապսեիկի վրա դնել դարչնագույն անորոշ զանգված դարձած շոկոլադի սալիկը, որի մի մասը ջրային հարցակումների հետևանքով մերկացել էր ու կիզիչ արևից հալվել, եւ քաղցր անտարբերությամբ ծորում էր ծովինարի բազուկնիվար։ Այդ անօրինակ խառնաշփոթը, իր անբնական վիճակը, ձերքից կատկթող կպչուն զանգվածն ու իր կանգնած տեղում գոյացած երագույն լճակը ծիծաղելի վիճակի մեջ էին դրել աղջկան։ Եվ նա ներքուստ պայքարում էր ինքն իր դեմ։ Ինչու այս վիճակով սոսնձվել կանգնել է այդ անծանոթ երիտասարդի դիմաց ու չի անհետանում իսկույն։ Հա, հիշեց։ Դրսում դարձյալ ջրային հարցակման պետք է ենթարկվի։ Հերանկարը հրապուրիչ չէր։ Շփոթված աղջիկա անհանգիստ հայացքը պատահականորեն ընկավ պատշգամբի տակ դրված հնամենի պահարանի հայելուն։ Ամմուտից կաս կարմիր կտրեց։ Միայն այդ էր իրեն պակասում։ Բատիստե բաց կապույտ վերնաշապիկը, թրջվելով ու մարմնին կպչելով մի ուրույն տեսախցիկ դարձած ի ցույց էր դրել աղջկան նուրբ բարեմասնությունները։ Նրա հրապույրները ցուցանելուց զերծ չեր մնացել նաև շիֆոնե գունավորված կիսաշրջազգեստը, որը ծովինարի կաշկանդված շարժումներից ծնկների ներքսվում ու ավելի վեր բարձրանում։ Ես հետո կմկմաց նա եւ անծանոթի համար հայացքի ներքո համենայն դեպս ետ դառնա։ Ավելի շուտ ետ վազել փորձեց։ Սեղանի եզրը երջանկացնելով թաց աստրերի հպումով։ Այդուր կատկթող գեղեցկուհու ձեռքը վերջին վարքյանին ворսած երիտասարդը։ Նման հրաշքին այդքան հեշտ ձեռքից բաց չեն թողնում եւ համառորեն աղջկա բազուկ նապի մեջ պահելով մի անսովոր հայացք մղրջեց նրա աչքերի խորքը։ Ծովինարը խրտնած վիթի նման մի կողմ փախչել փորձեց։ Ապարտյուն։ Նա իր ապսեյում չէր։ Տղան համար հայացքն աղջկանից չկտրելով շրթունքի ծայրով ժպտում էր շարունակ։ Եվ նրա ժպիտը ծովինարին արդեն հանում էր հունից իր վիճակի վրա է ծիծաղում, թե ուղակի իրենց հանդիպումից է գող։ Ծով, ես հիմա խոհանոցից ընկերուհուն ձայնեց Վարդուհին։ Եղբայրս է ծանոթացիր մինչև Անուշիկ սիրամարգ։ Այդով քեզ այդպես ոտքից գլուխ ուսումնասիրելով ամոթահար աղջկան դարձավ անծանոթը։ Ծանոթանանք, Վահագն, եւ նա փայլում էր բավականությունից։ Երջանիկ եմ ծանոթանալ քեզ հետ կապուտաչ հմայքին դարձավ նա։ Գիտեմ, ծովինարն ես։ Ծով աչքերով ծովինար։ Վանկատեց Վահագնը եւ փափուկ ձայնով արտաբերեց։ Ինչ լավն ես։ Աղջկա սիրտը դողաց։ Ոչ այն բանից իհարկե, որ հաջողախոսություն առաջին անգամն էր լսում։ Ուղակի այս պարագայում ամեն ինչ այլ էր, աննախադեպ միանուշեմայք այդ տերը շարագույն ներկեց։ Այդ շարագույնի վրա մազերից կատ կթող կաթիլները արև նկարեցին։ Արտասվող արև։ Ինչ անկիրտն է, ամենայն դեպս մտածեց աղջիկը։ Դեռ չծանոթացած դույով է խոսում։ Ինչ էլ համարցակն է։ Չնեղացար, չէ՞, հարազատ տոնով դիմելուս համար, շարունակեց տղան ախր քեզ հազար տարի է երազումս տեսնում եմ։ Հենց այդպես ամուշի կոչկնախ։ Խոստովանեց ու կարոտած նրան նայեց։ Կփախցնեմ քեզ ջավախքի լեռները, իմացիր իմիկվանից։ Չէ, երևում է Վարդուին չէր կատակում։ Նեղ սրտած մտածեց ծովինարն ու իրեն խիստ աղջկա տեղ դնել փորձեց։ Գիտեք, ասաց նա, Դուք ձեզ ամենակարողի տեղ մի դրեք։ Ամեն ինչ չի որ։ Վայ, սիրունս, ինչպես են քեզ թրչել։ Սուրճով լի բաժակների սկուտեղը ձերքին աղջկան ընդհատեց Վարդուհին ու նրան ոտքից գլուխ նայելով սկսեց քրքջալ։ Ես հիմա Վարդուհու ցաղկանակար խալաթի մեջ, որը րոպեներ անց ներսում հակավ ծովինարը։ Ծով գեղեցկուհին նմանվեց ծաղկած նռնենու ալ կարմիր շուրթերով ու հատիկ-հատիկ ոսկե վարսերով։ Հմայքն ամենազոր էր։ Հարսանիքն արին ավանդական զուռնադահոլով։ Ծանր ու մեծ Օրհնեց նրանց միությունը Սահակ քահանան։ Ջավախքի բարձունքում զույգ ձեռքերն առ Աստված երկինք կարկառելով։ Եվ կայացավ բոցաշունչ Վահագնի ծով ծովինարի սուրբ միությունը։ Քաղցրեին ապրած օրերը նրանց նման անուշաբույր մեղրահաց ըմբոշխնելուն։ Վարդուհին էլ էր երջանիկ նրանց երջանկությամբ։ Երեխաներին վերցրած Ջավախքից գալիս ու շապատներով մնում էր եղբոր տանը, որը Երևանում գնվել էր Վահագնի եւ Ծովինարի ծնողների համատեղ ջանքերով։ Հարմարավետ տունն այդ շքեղ պարտեզ ուներ, ծաղկաշատ ուզով։ Տոն էր այդ տանը Վարդուհու հյուր եկած օրերին։ Ընկերուհիները այժմ արդեն հարս ու տալ քիթ քթի տված կչփչում էին շարունակ, ծիծաղում ու կչկչում։ կչ բայց նրանց քաղցր զրույցը երբեք թեմայի ավարտ չէր ունենում։ Տակորերին ճաշի, ընտրիկի սեղանն այգում էին պատրաստում, ծաղկապատ տաղավարում, ու հրաշալի, ու հոգեշոյի չէր ամեն ինչ։ Ընտանիք նանարիկ էր, սերը զորավոր։ Հանելուկային բնավորություն ուներ Վահագնը, ինչը ծովինարին ամենաշատն էր դուր գալիս։ Անում էր անակնկալներ ամենապատեհ պահերի։ Ասելիքում բավարարվում էր միտքը հուշող մեկ նախադասությամբ։ Իր ցանկությունների մեջ էլ էր հանելուկային։ Առանձնապես խելքահան էր ինչ որ բան հուշող նրա հանելուկային շփիտը։ Եվ ծովինարի համար հաճելի էր շարունակ գլուխ կոտրուկներ լուծելով ապրել այդ հանելուկային ու անչափ սիրելի տղամարդու հետ։ Քեզ Աստված ինձ համար ուղարկեց։ Ամեն անգամ կնոջ այդ տերն ափի մեջ առնելով նրա շուրթերին քաղցր համբույր էր դրոշմում Վահագնը ու չեր հագենում։ Հրաշք իմ երկրային։ Հանելուկս։ Ի պատասխան նրան ամուր-ամուր փարվում էր ծովինարը։ Որտեղից քեզ գտա։ Ու ծորում էր երջանկությունը քաղցր ու ապրեցնող, որը լրացնում էին նրանց զույգ մանչուկները, աղջիկն ու տղան։ Եվ իրական էր երջանկությունն այդ մեծ, մեծ երջանկություն։ Կինոներում է լինում միայն, թե միայն հեքիաթներում, ու հեքիաթն այդ մի օր ընդհատվեց։ Ինչպես դաժանորեն ասես երբեք էլ չեր եղել։ Ու անիմաստ ինչ որ։ ու շաշուն էր։ Օթում ձմեռվա շունչ կար։ Պաղ էր մրսողայքին ու ծովինարի սիրտն էր մի տեսակ մրսում։ Այստեղ այնտեղ եղյամի փշակաղված փաթիլներ կային։ Ցուրտ գորշություն էր դրսում։ Իսկ Վահագնն անհանգիստ էր։ Միջարկամի ավլում սրբում էր աշնան հետքերը, ու Վահագնին թվում էր, իրեն սիրո հետքերն է սրբելով տանում։ Ինչու իրեն այդպես թված, ինքն էլ չգիտեր։ Քամին սրբած տեղը թողնում էր փոշոտ հիշողություն։ Ու սիրտ ճմլող էր զգացողությունն այդ։ Ոսկե տերևներ կային այգում հատուկենտ, որոնք չորացած ծղոտի նման փխրում անզոր փշրվում էին քամոցուրտ խաղում։ Ցիրուցյամ լինում հին հնձան նիվար։ Այգին մրսում։ Վահակն ուզում էր ջավախք մեկնել, հարազատներին էր կարոտել, ու Վարդուհին էլ էր հերվում։ Ծովինարն այս անգամ ամուսնու հետ գնալ չկամեցավ։ Չուզեց ու չկամեցավ, չգիտեր ինչու։ Դե, ես գնա, ասաց Վահագնը։ Մի շափաթով շուտ ետ կգամ, չեմ ուշանա։ Բալիկներին արոտ կարոտ համբուրեց, ամուր ամուր կրծքին սեղմեց։ Ասես Վերջին անգամ։ Ծովինարը տագնապում էր։ Ինչից, չգիտեր, բայց երթը մի տեսակ կախ էր։ Նավահագնին երկար պահեց իր գրկում, իսկ հրաժեշտի պահին ասաց. «Բարով գնաս, կկարոտեմ քեզ։ Իսկ ես երեխաներին լավ կպահեմ։ Մինչև գաս»։ Երեխաներին լավ կպահեմ։ Երբեք նման բան չէր խոստացել ավարտի նման հնչեց ինչ է։ Այդ ինչ խոստում էր, որ սոսկումով տվեց։ Եվ ինչու տվեց։ Չիմացավ։ Այդպես էլ մինչև վերջ չիմացավ։ Վահագնը գնաց։ Ասես ծովինարի կյանքը սրբեց, հավաքեց ու գնաց։ Ու ծովինարը կրկին հոգու ցուրտ զգաց։ Տունն էլ դատարկվեց, ամայացավ, աշուն էր, մշուշ էր անձրև, պաղ ու ցուրտ անձրև, լալկան աշուն էր։ Տոն ուրախություն էր գյուղում։ Վահագնն էր եկել։ Ծանոթ բարեկամ հավաքվել էին ու հայկական աննեղ ցեղան էր բացվել Վահագնի հայրական տանը անկեղծ բաժակաճառերով։ Կարոտ կարամ պարպելի։ Ափսոս, մայրը շուտ լքեց աշխարհն ու գնաց։ Ուշ գիշեր էր, եւ Վահագնի քունը չէր տանում։ Նա մանկությունից փոկած իր հիշողության պատարիկներն էր քրքրում։ Երբ էր իր ամենաերջանիկ օրը։ Հիշեց հա վերջապես։ Ամառ էր, ու հայրն իր վաղուցվա երազած հեծանիվներ գնել երկու ակնանի մեծ անիվներով, արծաթապայլ։ Ինքը պարտորեն այն քշում էր գյուղից ուռումուռ փողոցներով։ Ու հիանում էին հասակակից աղջիկները։ Ինքնաշխարի երջանիկն էր։ Հետո ընկերներին էր տալիս քշելու ու ինքը գյուղում հեղինակություն էր։ Աշխարի տերն էր ու կարոտախ դարձած ջերմ հիշողությունները նրան պարուրեցին նաև երազում ուր անորոշ միտագնապ մանկությունն էր պեղում եւ ներկան անթեղում վարոս եղբայրն ու նրա տաթև կինն աներանց գնացին վահագնին էլ հրավիրեցին միջոցառում կար գյուղը բարձրաբերց էր ասես ամպերից կախ ու իրական հրաշք էր ասես միշտ մշուշի մեջ Վահագնը կրկին հիշեց իր մանկությունը։ Մոր հետ միասին այդ ոլոր մոլոր կածանով միշտ այդ գյուղ տատիկի տուն էին գնում։ Ու մոր փեշերից ահով կախված Վահագնին միշտ թվում էր, թե այնտեղ ցածում, անդնդախոր հերվում, ուր գետակ կար վշացող ու խենթացած մի վի, մութ ու չար գախտնիկ կապահված, որը մի օր միայն իրենն է դառնալու։ Տաթևի եղբոր ծննդյան տոնակատարությունը ձգվեց մինչև ուշ գիշեր։ Գինով ցան բոլորն էլ։ Ջավախքի գինին թունդ էր ու անապական։ Դե, ես գնամ։ Ներկաներին հրաժեշտ տալ փորձելով Վահագնը վճռականապես ոտքի կանգնեց։ Գնամ, հայրիկը մենակ է։ Ոչ մի դեպքում Նրան յետ պահեցին տանտերերը։ Մեր պատվավոր հյուրն ես, մեր գլխի վրա տեղ ունես։ Ոչ, կրկին համառեց նա։ Առաջին անգամն է, ինչ է, կգնամ։ Եղբայր, վտանգավոր է, հազար շար փորձանք կա։ Թախանձեցին եղբայրը, եղբորկինը։ Վաղը կգնաս, լույսով, անփորձանք։ Հայրենի հող ու ջուրն էին նրան ուշ տվել։ Ցեղական համառությունն էր մեղավոր, թե մեկ այլ, առավել մութ ու դավադիր ուր։ Ոչ ոք չիմացավ։ Ու Վահագնը մութ գիշերով ոտքով ճանապարհ ընկավ դեպի իրենց գյուղ։ Դավադիր գիշեր։ Եղբայր, արածդ մի բանի նման չէր դռան շեմքից դեռ ոտք ներս չդրած բողոքեց Վահագնի, արդեն տուն դարձած եղբայրը։ Գիտես ինչքան անհանգստացանք քեզ համար։ Եվ պատասխան չստանալով տարակուսած շուրջը նայեց։ Վահագն, ի՞նչ։ Ինչ Վահագն։ Վահագնը ձեզ հետ չէ։ Զարմացած նրան դիմեց սեղանի մոտ լուռ ու մունջ ճաշող հայրը։ Վահագնը տուն չի եկել։ Բոթի ծանրությունը միանգամից մամլեց բոլորի սրտերը։ Մեկ էր մշուշ ու անձրև։ Ու ողջ գյուղը սարեր ու ձորեր ընկած վահագնին էր փնտրում։ Միգուցե գայլն ու գազանը, միգուցե ավազակ մի խումբ ու բոլոր վարկածներն էլ հավասարազոր համարելով գյուղացիները սանրում էին դեպի կողքի գյուղ տանող նեղլիկ ճանապարհի բոլոր հատվածները պրպտելով ամեն ծառ ու թուփ, ամեն քար ու փոս։ Միգուցե շորի մի ծվեն։ Ողբում էր ողջ գյուղը, ողբում էր մեղավոր աշունը։ Անձրև նարտասուկ դարձած ծորում էր բնության աչքերից։ Ու դառներ, չափազանց դառներ իրականությունը։ Վահագնին գտան 3 օր անց անդնդախոր ձորի գետակի ափին, թաց ու անկենթան, աչքերը կիսաբաց, որոնցում անիմանալի մի ինչու էր սառել ու զարմանալիորեն ոչ հոշոտված կենթանիների կողմից։ Իմ հանելու բողբում, բղկտում էր ծովին արնամուսն ու շիրմին, որքան հանելուկային ապրում է իր, այնքան անելուկային էլ հեռացար, ու նրա ողբը բեկ-բեկվում, ջարդու փշուր էր լինում ջավախքի վշտահար սարերը, քարերն ի վեր, ու հոգի էր ծվատում, ու խենթացնում էր, վարդուհու աղիողորմ ճիչը, ոտներ թրատում։ Ոչ ոք այդպես էլ չիմացավ Վահագնի մահվան իրական պատճառը։ Մարախլապատ գիշերով անդնդախոր վիհը ճանապարհի տեղ էր դրել։ Սայթակել էր սորուն կածանի ցուցած ընկել։ Որևէ գազանի հարթակումից էր պաշտպանվել այլ երկ չունենալով։ Թե ուղակի չար պատահականության զոհեր։